At Tonge, shipping is free. That's like having an extra pair of hands to help with your move. Recently, my hands were full with my own move. And when Tange mentioned their free shipping, <laughs> they didn't need to twist my arm. No, sir. I welcomed them with open arms. Then I folded my arms and watched them go to work. Hey, did I mention shipping is free? You gotta hand it to them. These days, it's tough finding something that doesn't cost an arm and an arm. I mean, leg. Tange, take a load off with free shipping. Certain conditions apply. This is a CBC podcast. Mayor Powder Vunga nalaputit Inuit unikangin ni. CBC ukyok taptu kakasaw yakun. Uhumay tutigok pala ang matilangit tayo mga na ngit tuwalwa. kisiani tamanna inuusaqilaqtawatat sumani imaittumik inuusaqalauqatta uumayunik niqsutini kisiani pinasoaaqaqsuta Inuit unikkaangitigu tusarsaulangalamayuq aisakipaalajaa. Ya. Arsuquutigiyaw qattaloorsimayunit ammalu qallunaa tikilaoqqaartinnagi alam tusarsaunaalermiyuq. Ammalu nukanganit alam tuusipipaalajaarmi ya, tusarsaunaalermiyuq. Angayuga oqaattiammat angulaastikkunnausuni iluusulimaaq tiusiqarlaujammat Inuit unikkaanginni naalaputit tusaqsaunikuit CBC ukiortartumit ullumi unikkaa utertitausimalertillugiit Thank you. aysaki parlayat salluit nunavik miutoloqsimayuq qauyamajortiaqattaloqsimayu unikkaaqattarninganut ammalu angunasuttiuqattaloqsimaninganut taanna unikkaanga tusaqsauqquuloqsimayuq cbc kunni 1990 utillugu ilagijanganit takukialermigama qauyeloqpunga nukaqaqtoq juusipimit taanna atautsikkut naalalortavu unikkaanga Tu sắc sáu chắc không ạ? À, tu sắc theo covid. Ok. À, anh ayu cái lọt tập nick ca ngạ. Tu sắc sáu xem mặt. À, nick ca là ngầm mặt. À, đây chúng mình đã khâu mà yam mình. Tu sa thì là ngạ kit half an hour là ngầm mà khâu yam mình khâu tiếng ấy. À. Bình hoa sinh mình ấy. À, tu sa sẽ vào. Đây mà อุวังตมานิฉันลุนิฉันฉันลุนิมีรถทาลอกตังะอีกันนี่ฉันลุยฉันลุยยาวดุนสูงมาได้กว่าฉันลุยเป็นองละหัตถสูบุตติดัดฉันไปกุนักตาวยกอุยานเนี่ยกุบลอกตุดนุนักกุบลอกตั้งัดแต่ก็ยาดชิวตีแต่กันนี่กเนักลอกลุย inuhang ni sa wala matay na tat sa mga salunik. So ko sa utilunga. Tayo ka ni inulok sa mata ko nga, sa luwet pagin ni. Tayo sa maniutiluli, tamak ko ni nga. Paipanik, alawit sanik, pitahak pala ang imat. Kisiyan ni tamak ko tigo na kadlaw na tigot. at at mata atsampaikan panikkunaaq taualortutigut titelaqsimattannermata taikku atsampaikan panikkut takkani inuuleqsimattaqunga maatsimi 19 saatisruimi kisiani tamakkua iluqqusibul malitsigu suuqaimma nakut pai pahalau ngimat isumatuinnakut iloqqusaqalauqatta lauqmattataikkoa sipullerilauqtavut 19 innik uqaqattaniangittungalunniik aulajigunnaginnama tamakkuninga kamasimaluang imut takkataikani inuulqsimattaama salluaipanginni 19 satisfringutillugu march 26 Teimme saama ullumi 1994 mittalaqatta utuqqau mankaluartuga ittuuju mankaluartuga ittuorlun taukisianiummat aulaistialuunangalu taimemmigama piuserisimajannik unikkaaqaaqtuniartunga taimali qaujumavallianeqanik ขันลุนาเรียรู้ว่าเราเงิมาตมานนุนที่นี่อีลานนี่มักกุกอีลานนี่พิงาสุดแต่ไม่ตัวเรามาตขันลุนาแต่ชุมนิวติลูกโอ้คุไม่ตัวไม่กุดอินูสิมากตตแตุ่มนตาวยุกอีลานนีโอ้คุไม่ตัวเงินตัวนั้นเาเงตัวก็ลวกโอ้คุไม่ตัวมาเรมิก akau matau sakumi atok sima yunga. Pikli kasat sima tsiata. Atarak kuka umeang siwalu lok sima mata anurimut umeang anlu. Tatat tumakai utsuni uki okta sa uzunik. Tamak kuninga umayunik. Inutut tuahata. Inutut ตมกอกสุยขัตเตอรเลยแต่มาอุเมียอุปนานอุเมียอุเมียปอยาวมิอุเมียมาเรวามิอุสิมาเรลสุมัตตมกวาเอาลาลักสุตะเขาเขาลึกปัดอนุกตัวเรามันอุนวัก umea siwalo lo kimmata pirlika saatkimat siama taanna kanguittagittaakinakkunut tamakkoa sunatuinnait isimalloorneerutaugunnatuit taimeemmata taimeitsutta umer semaniku mata atar kau ka pirlika saat semau dikataan nah kapal awal waktu kut tai cumu nalarik nainti ngalun ni katsiu ng mga kau yi matangin ako tai cumu ni pirlika saat tuta ini ulok pikisi malaka at sampai kampanik kunut tidak tahu si mamakawi matya ako unikkaakajuntaqallavaqa imettuusimaga mataitsumani piqlikasakutittini ataalakkukume umeertigutiginni taannaula itseaakku unikkaarilaorniataqa атсоорсима юалуатта юалууммата атаалаккупу tak таққиник 빙하유 빙하유 돈이 usinga nak simagama ilanni ullui makippasunga ilanni ullui makippananga takkani illumi illuvigaqmi siuhaimma anqatuayattiko taana illuvigaq taitsumanaqisuarpalaungimat ilanni ikumamilluuni takuvagata takkanillut nanqatni kaalriasiloortimagatta takkaniruviasippu taqhingani kaattumarialuun kaluaqtu tasulta ikaniuttillugu kaalertumariuloortimagatta tamaani maatsimi taanna piusilertiujaaqpalaungummat taqqiq takka takka taanna taqqiriyavut uumaluqsiutau uumaluqsiutiu qhatagunnasimmaatsunga ullummu iñuugama tamakkua uumaluit iñututtuaisimammajut qaikkua alaataqqugilortata alaatseerilortata suuqaimma upinnaani inututtuarisamajavu tamakkua uumaluit qallunaa qalluapalaunngamma taitsumani utillugu tamanna aulaillai kako unikkaatara inuit piusinga iloqqosinga piullariusimammat piuttagunnaitullumi lattankaluartunga inuiloqqosinga piuyummariusimayoq имаиттумик илоққусаартиммат таиккуа нихи микиюммариуголуарпат kakku ditakkoanu naliulut suurlu oh, taitsamani nunalleralaatitut piusaqatuinna palaungmata pivitsarigalartaminik nunahaqsutik taimattuvalorsimmata ilaannilutaakkoa ilagiinginnaappiit isimarsusiaqsutik taqqaganunallinnik นุนักยุมายามินุตนุนตักสุติเตไม่ปลองมาตะเตไม่กิจเนี่อินูนลังกามิกเตไม่จูวลอกสมกตะพิวสักปลาวัตตะอก้าวตมากลาดเชียกตานนมัดอัมมาลุไอริลิมิตักกว่าการการนัดูกัตัวปลาวงมาติกอ่มาอยู่อัตุนยาวลอกเปลาวงมาตะ taimeengina tut soyuva lullumi taimeittuuva laungman atsuuqtumarialuuva lauatta palaungmata taikkua atsuuqtiniq palauqama qimutsi palauqama ammalu maujuuva lauqsuni ammalu taquartsianaq palauqani tamakkuninga uqquugutsanik taanna qallunaahaalqmakisianerq talik, ilan iluusimagama uqsualuutiaapik qallutiinnimaqqutalik tuukaalutalik inuilaan ilanginnut taqqilimaaqtataunna palawarianga qaujamatsiatara tahu, kau kisiaani taikkoa sivullerivaloqtavut mik. inu te kalaungmata. Ullumi inu te tauama tamakkoa aula ijakka unikkaalaqtaka. Ilaanni illuvigarmi suuqaimaan qasatoaigattigu illuvigaq. Uqquisautaqaqsiapalaungilagut taanna oqakaintaroqsuaaluk qallutiimaqquu tuukaal taqoaritsugulu tiitoqattautigiñiaqsugu neramittutuutigiñiaqsugu tamakkua illuit oqquusisaum taukisiani oqquusigunna paloormata tamakkuanqavut illuvigait illuvigailasuuq rigattiguli tamakkua illuvigait taimaittuuvalauarta ilaanni sinigiakaptum สินีกับพลังมันตันละตันนะอิลลุมาให้สุนิโอโคชาจักอเมริกาขงมันตักะเบรดาคำตินตัดชื่อมิงะอุกทวารมิทุกาลตลิมิตะขอดินิโอโคยวิงาเปวลังมันอัจฉริยะเขาเวนอกพลังตกแต่เมื่อกี้นั่งอยู่อาเปวยาลชนิลู taima pial katohami ilnia to taamaartim walaungitunga taikkununga waloqtuq kikkulimaatsianik malippalawa makinaqqutuinnanik ataalaku kanituinnaungittoq tamannaxaulimatsiaakku uhumaittu tigoqqalaormatailangit taimangaungittuugaluaq kisiani tamannainu serilaortavulaitsumani imettymi ilusralauratta uumajunni niqtutini kisiani pinasoaahaqsuta taanna piujummarik iloqqositsiamarik ino iloqqusinga takka tamakko uumajuit qiniuqsautitsiamariujut isumaalunnagitsia tasiaanik uumaju uumajuqsiutiuttuni taimeenna palauqtuq takkoalu päijäaluarit ilagideit ismaaluingisiartsugit taima maqainnapalaungman tappuuna maqaitsuni tamakkoa sunatuinnaaluit pivalaungimatalitsatsumaniutillugu ullumi taimaitsakunnaiatta taime taime unnaagaluartiligu taanna inuusitsaangunerpaumat iloqqosivut inu iloqqosingat taanna uterniarunaituugaluaq iloqqoserilaortavu iluunnanga kisiani inu iloqqosinga piunerpaasiangummat takka takka unikkaakainnaxunga niqi mikiyummariugaluaami avittausiammarippalaungumat ang alok kahang nuk tayo mga limal kao isang nakanik awlay yung nanyo ang alok kahak sa tikisiyan ni walong mata ang alok katay mga limat siyak tunga bituat siyang umat Pimariya lang alarami tamakko ang utit. nallianut uumauqsiulangallaramik angunasulangallaramik kasukpalauqtuit tamakkaapin mariummata aivi uuttuu tikiluvit uppalunni tuttuit tamakkaa teimme palongmata tuttulialuvattuvin jutteliku tamanna nunnavut tuttuha on näitiluku likisiani peroksemakama ullumi tuttuha seungolongmimat takka tamakkununga uumaunu kisiani inuusimallaikka talliuvakut qataugama qallunaaqtatuinanuungitu qallunaataaqqua aatsam peikampanikkut suunamik niuqquseqpisauvalauttaŋimmata taanna tuatsiatiiganniaq niuqqutitsagalaanguwalaormat taanna piuqtatilunga taivettuuvalaortuq taimalisoqursiugama taikkaa สิบุลิลอกตะบุตอาตาตะกูดอาตาเชกูดโอหักบาลองมาตะขันลนาลีกูติกิวมังมาตะโชคสิวมาโชคให้มาอิชิมาบาลอกตัวคูเวียนักกีนเอาอย่นงลูนิกมามักตุนลูนิกไอตุตตุนับประมามาขันลนานุแต่มาโชคสิวตุนิอิชิมาลวนักตัวงิมัด sunauppa teemeilingattangimmat uvvagut iluqquserileortavut tamanna puiuqsimajuujaartavut puiuqsimajuujaaluarsugu upinnagaani inuusiigattigu puiuurnagillaikkatigu taanna iñuuqatigiit иниухатигиит пихатигитсиат саунingат уллуми атсоруутиммариалуисориакку такка таунани нунатсиами аммалуку паимми тамаани ааллагиэртуривалоқсимагатта таитсумууна имаа тамаалику паиммиуттут уқасуунгулугут จ้ากว่านุนเชื่อมิวตุลงเมียงโยชวิตแต่มลิอัตาลกุกะอักกุกะทำกว่าอีลลีอาลุนนี่มาตะท่านันนุนเชื่อมิแต่กว่าเขายั่มาจากเชื่อตุปุรุกุตพิชิวลากุตอัตาตมะอิลลัวยุทธนุมาริต katanguttaattanurmagit tikittualuulungmata aalauduurtileortumanermat sunauppa akkakukkanik nammilutsiasugit taikkuaputugukkut taimettuusimammata taimali tainakkaga putuguunukanga pitsiulaaq tamaunga tikippalaungmat aqaagu tamaaguniuttangamiyoq аккакукка таунунга aulaallioqsimmiyut taikkutiguunaq umiartuaku taakku tuvuniugut illukiaq taanna taimailingalauqsimmimat aulajigakku taima ilakkataunni taqut nunatsiamaamisut taimaatakka tutumiagut tangimmat kinaugaluaġuni tamannaquvianaqtuaaloq uvattinut inunut taima sunatuinnatigut tukisimat tukisimatsaitauleqattamaannauyoq katuttisiaġunnatualuuvalauqmata sunaugaluaqpat taanna piuneqpaasiaq iloqquseriitsugu taimali ilangit takkoin alutuapi lagingin alutuapi taimettu walaungmata soqosiuttillunga taanna ilagingin alutuapi atsoqortumari walaortuit kitianli taanna ikayorterinneq atsoqortuina waluaqtutik uqinnisammari walaormimat tamannaqaujimagakku มีเกียงเนี่ยปลาวัตชูใครมาตีกันเนี่ยกีแนวจะกลาตุมอีลันนี่ตมกวางก็มมาเกอาตาตะกุกะอาตาตะกุยงิตาลกะมีเกียงเนี่ยปลาวงมันตะอังุติสิมาเกมีเกียงเนี่ยหาตัวสิมวลาวมาอุลลุลิมากระชูมักขาวกลวกสุติ unnulong mat kasok palawang mata akko tingitay ma ak akkasok sim mata kuwianok palawak simayok kasuwasangata tamanak siya tilugo unnulok tilugo tayo matakwa iluliyalawit iluliyo si walawang mata tayo makisiyan ni umat taman na sila manaqattutuinnaugami illutaaqpasaulaattangittort soqorsiuluqaama qaulimattuuluqaami qanu pittaneariaq nalunnaqpalauqsimmat sunauppa uqquutsiaaqaapmuuttaulangatsuni taimaittuuvalaumaquvianertuuvalaortuq kisianli taimangallimaataanna iloqqusivut ullaakut tupagiatsaq lòng đi mất là Tinan na tamang ewa laong mat. Sini ko man ikumot. Unwak. Kitenga na siya matay mga. Soko si Piu si kumataman na. Ula ko tupagayamik. Uy lan naktuso ni. Ilan ni. Uy mayan na tamang ewa lòng tuk. takka taanna piuyummarik iloqqusitsiamarik уваннули таимаилингаммат таимаилорутига ухиттумик пинасаваасавалангагутта сунамик пиярернахарунналагинната ухумайттуку кисиаани пинасаваахатталута пияриулангагатта таманна хаулямаакку таимаилорутига писитиун uvanuli taimeilingammat taimeiluqutiga uqittumik pinasuaasualangagutta sunamik pijariorneraqornajanginnata uqumaittuku kisiaani pinasuahattaluta pijariulangagatta tamanna qaujamaakku taimeiluqutiga pihitiunkaluaqtunga uvangali pihitiungittunga ilkisiriittujaumut илниаттаунеривалаунгаттунга илниаттаут тиавасунгааппатувини уннерама уллуми такка намулимаа сапингисиартунга пихитиалуунгаалуттангаттун кисиани таймеигиалик инук таймеитту милеккусералериалик каппианертуалууммат таманна нунавут укиортатоқ такка амисуутсуга марайтиугама пиксилигуттаваттасималуга тамаантуннак инқарасуаралуартунга таммаалун кисианиуаттариаарсималеқ интуулоортумангисиаралуартунга пиратаартун кисианиусуугалуартунга аллаат тамаккунинга maqaihaatikkani asiugilertunga taimeihattasimagama атаусивитсиасугин руусималунга мақаяхатигани асиуутсугат таимаимматаманна илкимаяугиа халлариттоқ иллулиорнеқ таанатакка иллулиорнеқ инуилеққасилларинга таккалимаанна ukiuqtatuun manunavut ukiuqtatuunnailangangipat taanna angutinoqauyumajaujaqealik qaujumattiamiyunga aqnaugalua illuligunapalaoqtut soqosiutilunga taimaaq pihtimariulauju taikkoa taimaimmat ullumi inuutitaugatta anqavut anqamarivut taanna nunalnik ilanganik kaneqpalauqtuq uqquisautsahangimut uqtuhangimut uqtuhalangmat aumalerami kuugaasivalaungmiyoq taavunga illuutungaanut natingalu ippapalaungmigami taunnanateq upinnaraani ippalnikisianiugami nik ipapalaong mat. Tawan na lulyo kilinga. gak taul ni alutsuni tamawang alin ang mukun ni yakalutsuni. Tay metyo walaong Manila kung niula kami. Tawan na pinsok takayaula kami. Ananagi yami kayuksuni. Joko siyo yung kakamani etak sugita magkwasan ni Ukkuhi yung alaw nakpalaong mayok. Tay metyo mpiyo sa kalaw piusikilao yau tanna amisunukau yuma yauyuk taimali tanna takkibut mat taimangalimang tanna takkilimaagalat tianguyaaqtok natirivutuinna palaoqtok pinsioaasiit amisut taimaittutuinnausuni ullui amisiunngitut siltiaqaapiwakkaluartuni natributuinna palaortutaanna taqkhivut аммалу мауттатуалуувалаормимат тайккуа махайттуит мауттуяалауматаалаю пивалаормимата таанна мауттатуалуутуармат махайтсуни уллуинаариартарияқ ullun pingasunnik sintareahasivat sunallaan taimeppalaungummat tamakkoa atsoornaluarpalauqtuit taimali piusivut ohumaittukallaualaummohumaittuusuruvalaunnait miyuvala piusiigattigu maqaingutuqaami ilaanni maqaippalaungumata pinsoosii pingasut maqquuk พินโซลิมักใจมากลักตักสลิมักตมักกว่าได้ไม่ปลงตะอีนังมาใหงูตุกามิอังกุติงูกระสวลกลักสนิอุบิกาสุนสุลิอีเลกยันุเขาโยตเตลิมักชุนิเขียนักปลงมิยกอังคารมมุตใจมาตะกอหไม่ตุติกุอินกบลอกตุกุอุลลุมิ uhumaitsa tuihattaaluartugut attiingi tammarigimmau tamanna aulaijara unikkaapara taimali uvanga pijareorneularama ataatamma anaanammalu kinguningani taimangalimaatunnak angunasunnimik uumajortiunermik piuseraamullumiuyoq qammiungit paalungi kaluartilugu kaui ma yau tere ah mata tama kwa tamani ini inu inu langani unikka tillugu tusarso koyok aisa kipalaya CBC kut tusarso niku nalau tikut dabba tusarso simiyok nukanga jusi pipalaya uqalle khatiqaq tillunga pijaqiqtuq nga тусарсаувнга аа тусатсераккини тусаатсакэйнахиуниккаатанга аа илтариара аимагакку иланга аа джусипи ангажугилоортапит уникка тангинни иққаумавиги тамакка униккаакеинатангиин аа ауладигиулортилунга атуутисиманигит аулайякка илангиллауласинги такалаакка суорлутаккууми умиугертиниу винигу симажуит инуулоортинангаатуутисиминукулоортиллугит угаттини аттуисималуармата умиаммариниккуа пигасеққусуммамма таатаактикуассиужуит анууртуам пиявсутит таккуа тусааммасиккун qaajamaqat qaajamatsiaqasiutijakka tusaammasikku tuinnuugalua ханорле тусаалоорсугу иппигусуппи таатсминга тусаалоорсугу ахай ам агаюга ухаатсиаммат ангулерсутигуиннаусунни илуусулимаа тусахарлаажуммат кавмаккунеққанаяахар қалилауммасуни қалуартуни аа маққу мақ маққуулаажуганнунуку ақиаутсунук айсакиммут паулусиллу увангалутсуусипи таймангалимаа маликататтиулаажуганнук иланаллаа махайгумманинга маллугу паулусиугаларлуунниин сивуккати ваммитиллугу туусихалларуйугатта махайгиннали маасунгулоруйугатта сунагулаарпат пинасуариалипут имарниутаарпат тунамиутаарпат такка ухаажангит сулутсиариангита қаажамаяккаа Teikoa, ukhausri kei namagit, ata takugi lor tasi, makhae gutigi khatta lor sima yang inni. Ili gutigi sima vigi, temakko ikkau manak pari vigi takoa, atu khatta lor sima jasi. Anga ala kata manna, lima atuwe hakne unni, тукисимаутигэрпигит имейлингаинна пиннеруннаалу таккисиани пинусааммариллука инуусивут уруннисаккуунаармат аммалутамаккуи кайориаливут икалутсианертариниараттигит тамаккуа qaajamatsugit quveenertuinnerin kaluartilugu pinnasuinnariaq tainaiga hamtinnik iligutigisimallakka taikua oqausiqikainarmagi akkagiloorsimajasi aam putigukkut pitsiulaakkut namimiuttaaloorsimammata a kingamiutauwaloqtaikua akittini salluit a taqqaluangani a kingait nunali ummat tamani atatsumaiki qasaqtua akianinga kubaik ilangani nunaqaqatta taunanimiu musimajuit ilaanni kinnamiu tamaungapatsutik ammalu sallumuutappaungertumitsutik uiaqaleqamik taimailuuqattasimmammata tainna qanitariluartimayagut tak aulalinngitaqali inu inutilluukkasunnamagaakku tutsaqiqquugaluartugu ataatammangajugilauyanga kinganimiujaunertiagu laaju attingataiqqaanguttanga kululaaq ataatammangajuvinninga taunungasiyunu mallilaqnerami аммару тауннамиуми нулеахартунни лаажуммат Ah, ak ak kagatain kulula atata manga yo ah, atata gaina makun anga yo halak tsamman taja gamillo kulula melo taikwa khawya ah, mayakka o khawsega yo sungulamata nami miutani ila hammangata nami tuina innuinunanginni tamakkoa ilasi qauyimayaugiva kikkuumangata namimiutautsutillu tusaumasikku ilangi qauyimagalattaka taikkuali akkakukka putugukkut pitsuulaakkutako qattisimmagakkit suqusuutsungasuli аммалу путугуринна амисууник ернермат катангутсарилауякканик таккаахаавималауякка O kau sari kei na maoni kāsuni. Tā koa e kau mamanga pigit. O mea drua ko tā tiki katalau se maningani. Kei na avakiuti tāna kei kundu riakta o mea drua ko tā laia o inu nulu hau ya e mayau tiaisuni na skupi mi aitai au yuvinak. Kingain saniani ikkarummut nalliupigiviniugami 1947 1947 utillugu а кивилортувинеқ инуулериавиттилунга септембер 1947 ми саллун тамаани нуулиувертусил таапиани нунахартута таатсум канертутайлуани инууллортувинеугама ananakka ananaka qauyumma qauyumma uteqpaloqtuq aam aqaaguqan lunuruqpiganek ammalu naskuupiuq kiviniviniŋani tamakkualu uqausiqikainnammagit mikigiarniuqattalorsimayu taitsumani terigannianit iqqaumavigi tamakkua aa malika takunnisilloyugama силлауюгама химуттисиугутиллугисули маликатагунна сивиллиа силаортимагама аммалу таманна пиуситуиннау лаарторитсугу инуусулимаа укиунгултарпат apummik illuqarpaluta aujaulerpatupermiungupalluta nuna qalluna qalluna niilayauvalarma nunalik qaatun pe kampanikkut силатаанут аулаасимасиватсута ауйоолормат умиаккунгаа пинусуасиваттилугит инуусили маатаанна аситсилоортималангани пиусууларторутуинна самаяра таманналу аам ниллератаармат иллулер иллулиунэрмит сули мааннамуут иллувигарни qauyamajaugiaqartukigviu suli tamanna illuvigarni sanagiani аа qauyamajaugialillarimanna аам нагернатумми иккутиллариуммат сулитсиасуни атсорната минунахаратта иккиинерситиугами силтсиангуиннахаяраниллу аммалу махайгумалуиханга нангеэриккутақатсаасутик иллигу иллуллигуннерутик силатсиангуи силатсиангуи калаарпат упагуммаямминут айгунналутик кусертериан калаарутик синтериахарутик силатсиангиттумуллу калитаумалутик а уллехаттакайнериахаралаарутик иллулигуннерамик инугиюнна таминиигуннамата ตนกุติตันอาวงเลมาอัตุติขลังยกคุยนักตัวคุยนักตัวลงมิลกเตนตูมันนังเอลตลเรมันเปรสสิมากาวิดเตตุมันีข้าวมาตุติมาเลขัตลองสิมากาวิดมาใครแกตุสิมายุนีเตมาคิเซียนิวลองสิมัมมัด taitsumanini tamakkuasittsersimalertillugi silalu teemeigunniassuni atjigigunniaqortangani taakkualoqaujamajogiaqarsimaningit maqaittinnuut aullahattartunuut tamanna silaumitsaanu qarunari givit aa tamaani nalamiulimaat silamottitooltuk qautamat toyol tikisianiu valot pinoksoya valok tugut inutunna suta pinoksoya simayugut makaiga soang pitsutotlugu uuman uuman uuman suutinik uumajunik pinusornikut angajugotanna tamatsiminga uvigayaman laqittoq atuutisimatsiatoq uvangali siuna ngani kisiani isudu pelele kum ningan ni mikigar niu mikigar ni niu atu atu atu tiga lasi majunga amma tau kingu ninga kut kino yo guna si pelele yo yo neman kisik puji utui nat si khairulit kisinga kino yo kino yo guna si pelele yo yo neman เกงมิกิเกงนั้นมิกิเกงเนี่ยนักนักลงมันสังลูกสิมันลักวันลักตุกนัดนัดสกัดเนี่มันกินเอาเท่ามันตักว่าขี้แต่มันนัดไม่ลีก็ลักติลูกแต่ก็สุขนาทีแต่มันคนงงมาจนนี่ปุ้ยก็สวกนี่มิกิเนี่ยชะตาลีก็สวกลูกที่คุณลาไมั่ชิมมาเกลือยราจะมาตัก takuna atu tau kata maka si manak tu. Tama kua um, ta kua te itu mana ni unikar jau kata si majuit. Ulu memu tau tu cugi pitu hau mata ammalu ulu memu ulu tau tu cugu kisu va ulu memu atu ti jau gusi atu ti jau sema ma vainu nulu min. Ah, kakua ухаахаттакаиннутерлимаангат ангайамма унаккаатуангаттигут атуси атоққимагиуннаумата кисиантаймат тусаиннаагуннагаларпат тамаккаа инуунасуути кинааяник аторнсаавулертилута аторнинги аторнаннигиллу таақкусаиннаамата инуоқатинникажоқутигигуннасугит пингинерсаажуник аммало неригитсугит сунгуннеригаттиги тамаккуа уумажувиниин мамалламиллу таиматтуума таннеритсиаваксутик аа тимиммун икайор икайорсинератсиасутик таимаиннерат таимаиннеартаамата таманна авричута тамаан 1950s ми пивэлласилаутигут таманна сулигиан хаяманарту ханаманна халлуала лаажунгман нуналтини нуаннаалунну тамаккунунга аупаллакаанақну тикитааваккалуартута инуин тими тимимигут qikatuinnanginnamik isuqqinertamariuluajumata qanimannaarmut atut atuq attutaullua panginertiausuta aannaasiuqtiqalluatinaguluunniin pikunnalaajummata laajugatta tamanna suliyo uqaqataammat uqaqsuni unikkaataminik anga yokha haluti walawse mamata sivulaktimit nalaga haktimit nunalinni upaluni takoi nu khatingit teme walawtilugit ullumimut suliman na ajigingitang ngagut tau malamat inunnut suli sivulakti khano taman na khawsaki unnakhio ah nunalinni sivulakti haksuta kasuumali khalaqtu talo taimattuvat takasuumali qutaqnat tinnaguluunniili suqusuusimanertuugaluaq taakka kasuumajuunertuulertuit nusalni katittati newartaumajuutsutik taimattuusuugulermata atuutiqallerigi qiallertuit ullumi аммало тукитаартангит инуллимааноунганертиасутик тагимат туусугуммата наалертауиартутик аа пивел пивеллерутитсианик тукитаарасаарпасутик тагимаилангаммата таманнагайоққаарарнак маанна туиннаугит туми писимаверлаямман сокусуутсутали иннагайоққаараарууйоқ исамаққуутарпалавин колуартилугу сута кисиани кингумут иққаумагеэратта таамиппалоорнигут суллитаажутаманна сивулуқтарпалоортуи неруартуумангитуугалуаанник неруарутитигут илитариаажуник агаюққаангунерсаник малиттуиннаанерсаит амасуунертаагулуартиллугут тамаккуа сивуккатериарпатуит инуусеқ исуарнисаахулугу питахайналламаартут ювини Giuseppe nilleqaungitarniivanga taatsumaunikkaamitsaanut uqausissaqarviu gumagiarniivi uqarunnarrutimaanna noqqarnialeqanuun ahai ah ta tamanna akuniungituapik ileqqusivut uqaasivut luallaat assipatlia ассипаллиаси силоюммат татсиманиулортимаммат аулаилерпалаатиллугу 1950-сни маанна такуннаасугу атсигингимале атсигингимарелералуартанга кисианни таманнатаймайгалуартулугу асииттаилиги ахарнивунник илуккусивунник ухаасивуннилу атакуннанутсиатоқ таинна махайтуннатуяартуни ювинуяартуни нуусеқ асианик камагаяхарани югинуяартуугало аисакипаарлаяат кавамаккуни пинасога халауйоқ акуни аммалоқаллунаану илинериарсимақатаусиматсунни нунувуумиуни илаақартутик таунани кингсн онтариоми илниат тасимматунтартикут илниавиганни маккунинга аалоотуна аалоотуна гасуувниккумалеорутуник а интадитсигаамик илниасиматсутик ухаусермитау илтигуарнигит илтиваллаатут симаммата а инуммариугулартунни агажугу халунаатту ухартистипаалуулаариор nakomisiyalakgakit am taman no kgawasakgiwannakgataghavit uchusi pinalakgunnakgataghavit uh, ulukgatsialankgavutit am uh, piyakgikgiwakganuk sulini likanekgumavit ahay ah ikkamalluatuya ornetakkanik ilangin ilanginnik atuusimayagunnik ikkai ikkayumisimittapaaluygavinga хувингэртиллангит илангилла атсуурнэрсимали пикалуартиллугит кисиани аа ангажугилауиллаакка иккаакки тааманган уппигииннатериаккит хаяамагалаапиттаканнин аммало катангутитсарилауилла калуиккуа аа атаатаммангажуата ернерилауиллангин инуусерани атулаартуни илтсипигисимали паалуиакки таймааттаа илинаати таавунгартимаққутаан калуартунга сунерпа илинаиттауннерама тамаккунинга упигиярнаху атуутахарматувуннут лауммата ah makai makai ka so so ngon ka yam na ханорли иппигусукеиннахиит суқусиититуут такуннангуакеиннахиит тама таманнапигиалертиллугуниккаанга аа сурлу маппитуарник такуннатуяартунга каиннатунга аулариваллаанера малитсугу пуллуматтикитсугу маппиторуяартулугут униккааман сурлу атуагait o khan o khan ning a tu sat chu khu e nak chu tik a na kom m sel k a g i c u si pi pi vi khat ta ta g ti gi a o khaw si tsa k a kun na a ma l ta na l h a ke tu sak sa la ma nga khaw ye mangin a k ko khaw ye mati tsya ga so khagi khaw ye mati tsila ri u ngai lin ni a k h a la la m me r um may nakangumihunga makik tuusi pannajaango yunga sallumioq salluninnu novimmi tamaani ikakajau sinaani hatsin straight sinaani sikhaninganigaaq nuraqpugut nunalliga immaqa one thousand saqaantaka nigalaqquulermata sallumiut nakuqami nakomit ukakatikum nakhaw gavinga juice pipalaya tamatomaw misanun teisumanit unikkaartaw qattarsimayuit tusaayaw qattaqpaleelertillugit ilaanikku takunnanguaqattarnasuungummat unikkaartaw yuni taana eh. uqallaqatigi qaullugu nukakilaortanga juice pipalaya uqaqqaumat inuit iliqqusingit pimmaqiutillugit mappertugauya niqarsuniu tamanna uqausiqiqqaumau sulillunilu tamakko inuit unikkaangit pimmaqiuqattarsimaniginnut qaujamayaujut inunnun unikkaa taakko tusarsaoqattarsimajuyit qarusaujaqku ammalu tusaqsawni kuit kauyigakkanna qumaguvit tamattumaumissaanut inuit unikkangit at cbc.ca-mut ammalu naalagiakkanna qumaguvit asianit unikkanguyuni tuqaagunnarputi cbc.ca/podcast qarisoojaqput taakko atuinauqattarsimayuun inuit unikkangit aaqissortauqattarsimayut uvannut mary powder tukuimuartitsigiulluni Peter Sheldon. Piliritittigi CBC nunaqaqaartuit unikkaarna piliritittiyuuyoq Betty Harnam. CBC ukyortartumit angayoqaariyaoyoq Mervyn Brass. Nakomme naarakkaugavit асиагуллу униккааккут инуит униккаангатигу тусарсаунаалермажор тусарсауниккутаанаа қауйамангиннаккутаана униккаартиуйоқ аттингани қауйамагумавунга киноонинганин таппаунгалугу уллаксигалуарлутик тааннагу миккилаакулуат қимактаумат амартаалуиммагу таппалигуортааманну For more CBC podcasts, go to cbc.ca slash podcasts.